Aê! Eu querendo transar, ela querendo fotinha. Qual é a intenção dessa novinha oh. que é faminha? Ah tá, só se for no X-vídeo, chupando, sentando. No pau de bandido, chupando, sentando. O R7 é envolvido. Ah. Eu te falei, R7 não presta, só falinha adultério. Vai passar reflexo. Vai passar é reflexo, é foda, pau pô. e leite é certo, nós só Feito trabalhar Vai passar reflexo, vai passar reflexo. Pau e leite é certo, nós só trabalhar ah, Eu querendo transar, ela querendo fotinha. Qual é a intenção dessa novinha que é pra Ah tá? Só se for no X-Vídeo, chupando, sentando no pau de bandido chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando, é isso é envolvido. Qual é a intenção dessa novinha que é pra minha atar? Só se for no x chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando, é isso é envolvido. Vai passar reflexo, vai passar reflexo. Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo. Vai passar reflexo, vai passar reflexo. Pau e leite é certo, é só trabalhar com sexo. Tudo ao vivo, R7 é tudo ao vivo. pai, R7 tem que ser ao vivo, ao vivo. O R7, aê! Eu querendo transar, ela querendo fotinha. Qual é a intenção dessa novinha que é pra minha atar? Só se for no xixi, chupando, sentando no pau. Você R7 tá envolvido. E aí, Guilherme Lica? R7 não presta, só falha do Tério. Vai passar reflexo. Vai passar R7 é foda, pô. Pau e leite é certo, nós é só Feito tá trabalhar Vai passar reflexo. Vai passar reflexo. Pau e leite é certo, nós é só trabalhar ah, Eu querendo transar, ela querendo fotinha. Qual é a intenção? dessa nova matar. Tá. Só se for no x chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando. R7 é envolvido. Qual é a intenção dessa novinha que é pra minha atar? Ah, tá. Só se for no x chupando, sentando no pau de bandido, chupando, sentando no pau de bandido chupando, sentado, é isso é teu envolvido. Vai passar reflexo, vai passar reflexo. Pau e leite é certo, mas é só trabalhar com sexo. Vai passar reflexo, vai passar reflexo. Pau e leite é certo, mas é só trabalhar com sexo. Tudo ao vivo, R7 é tudo ao vivo. O R7 tem que ser ao vivo, ao vivo. R7, aê!